Hello comics people, ako si Mel and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Sir Don Tantiado, isang batikang storyboard artist. Ayan. So sir, kailan kasi mo lang unang nag-drawing? Ano yung naalala mo Ang una, High, ano, elementary, high school? na elementary siguro kasi every summer pupunta kami sa, sa Bicol tapos yung lola ko, binibigyan ako ng, dalawa kasi kami ng kapatid ko na nag, marunong mag, mag-drawing. Hmm. Siguro mga 5 years old, binibigyan kami na, ng lola ko ng pinipinturahan niya isang wall. Tag-isa kami ng wall ng kapatid ko. Pinupuno namin ng ano. Wall? Oo, oh, wall. Kasi marami naman siyang ano ron eh. May mga walls na yung parang hallway, mga ganyan. Mural, mural artist ka na pala. Pero hangga, mab- mababa lang. Mababa. Ayun na picture, may picture kayo nun sa... Wala, wala, wala. wala. Kasi every summer, pip, pipinturahan uli ng lola ko kasi parating kami. Mm, ah, so talagang naka-reserve sa inyo yun? Oo. Ang galing naman. Ah. Ang supportive naman ng, ano, ng lola niya. Comics, nag-ano ka ba sir? Nagbabasa ka ng comics noon? Ah, yes sir. Nung kasi wala wala akong perang pambili ng comics eh, kaya ang ginagawa ko, pupunta ako ng book sale. Di ba sila yung may mga comics doon? ng- Mga ah, Oo. old, old stock. Ah, Old stock. Eh, wala naman sa akin problema yun kung luma yun, eh. hindi. Basta meron. Basta magandang drawings. Oo namimili din ako doon eh sa ano, book sale. Ang maganda sa book sale, di ba? May mga art book sila na pwede mong buklatin. Hindi oh. ka tulad sa national eh. Pero, Lagi man naka-plastic oh, eh. Pero sa national ko nabili yung mga talagang bagsak presyo. Yung mga isang libo, ibibenta lang ng 100. Ah yes. Sa may superstore, sa may oh, Oh, oh. Sa taas. Doon ko nabili yung mga sobrang oh. mura. Pag sa taas ka pumunta, doon yung may mga bu- nakabukas yung mga ano, mga, yung mga art books. Oo. Uh, ah, ah, ah. Mga The Art Of. Meron mga The Art Of ako nabili din Dami kong ano, nabili noon ng mga art books. Ah. Pero tinigil ko na kasi na, ang dami ko ng art book, hindi ko naman nabubuklat. Ah, oo. So tinigil ko ng mamili. Ang, ang maganda lang na, na nabili ko sa book sale yung mga Norman Rockwell. Ang dami ah, Norman magaling. Rockwell dun dati. Idol yun. Mga 600 lang. Ah. So mahilig kang mangolekta ng libro, sir. Yes sir, marami akong Di May library ka ng mga paintings, ganyan. Ah, yes sir, kaya lang, ang iba lang, i- yung mga pelikulang libro ang mga nakalabas, Pang storyboard. yung iba ko, yung iba kong mga libro na puro art halos eh. Puro iba kong mga libro, mga nakalagay sa, parang oro ka na ano, na lalagyan. Puro naka, tapos naka-stack. Ah. Stack pa comics din. Kasi actually pagka may asawa ka na, yung, yung sa kanya lang makikita mo nasa labas ng bahay. Eh. Yung nas, na, I mean, nasa sala, ah yung mga sa akin, sa atin, Nakatago. pupunta yon sa madidilim na lugar. <laughs> sa mga storage ang pupunta. So, yun, ganun. So, meron ako, meron ako sa inyo. Oh, marami mga collections ka. Yung storyboard books ko naman, Like, yung mga storyboard books ko, siguro mga apat lang. Yung the grammar. From the uh, film language. Uh, film, film language. Tapos yung uh, storyboard, uh, something storyboard course, meron din ako noon Saka, mahilig din ako yung mga the art of. Oo. Ng mga Studio Ghibli, mga mga Pixar. Marami, ibili ako ng ganun. Kasi may mga boards dun sa loob. Eh gustong gusto kong ano, mamili ng mga libro din. Tapos ngayon, na sobrang hindi na siya mahirap i-access eh. Ay, yeah, sa internet, no? Punta ka lang sa Facebook, may mga nag upload ng mga artwork, ay Instagram, Pinterest. May, may mga peddler pa, mga illegal na mga nagbebenta ng mga PDF ng mga libro, ng oh, mga art. Oh, may mga din. Ako, hindi na ako namimili ng ganun okay na ako dun sa mga free sa online. Yung storyboard, sir, kailan ka nagsimulang maggawa ng storyboard? Actually, wala akong alam sa boards noon. Yung boss ko lang talaga, ano siya, mag- magaling siya mag-animate. Eh. <clears throat> magaling siyang animator. Nag-assist ako sa kanya. Tapos nagka-character design din siya. So lahat ng gawin ng boss ko, ako yung assistant. So kung kailangan ng character designer, magde-design siya. Pag kami, overflow siya ng work, ikaw ang o doon, ikaw, pag gusto mo, ito kita, ganyan, ganyan. So nung nag-storyboard naman, doon pa pala sila nag-storyboard. So, so pagka dumating yung boards niya na, ano, na, na work, 2000, like year 1999 ako nag-start mag, mag-assist sa kanya for boards. Eh. Anong company yan, sir? Uh, ah, thumbnails. Thumbnails, Thumb- thumbnails, thumbnails animation. Thumbnails, yeah. animation. Meron pa ba yan ngayon o wala na? Kakasara lang niya nung 2016. Hindi naman ako pioneer kasi meron na yan noon. Pero kasama ako noon nung sara. So ano, um, yung boards niya, ang mga nagiging mga kliyente namin is from A-Film. Uh, Denmark, puro mga puro mga ibang sa ibang bansa. Oo. Germany. So nagsimula kang sa storyboard animation na. Sa sa animation, yeah. Uh, assistant ako ng isang animator. Hindi ako nag-clean up IB like some of the ano, some of the yung papasok sa mm. animation. Yung nag-start, yung pinakamababa, yung clean up ID. Nag-start ako Nung dumating yung trabaho ng storyboarding, nag-clean up lang ako sa boss ko. Na-drawing siya, mga bilog-bilog. Tapos meron kami lineup ng character designs. Oh. Ng characters pala, lineup. So, doon, itong bilog na to, si ano to. Ito nasa likod, nakatalikod naman, si ano to. So, ako yung taga ganun, tagagawa ng pati yung uh, uh, expressions, uh, yung mga paggagawa ng mga likeness ng mga mukha, tapos, na, napansin na lang ng, ng boss ko na more than yung hinihiling niya, nagagawa ko. So, after mga ilang shows na ginagawa namin yung puro cleanup lang ako, oh. binibigyan niya na ako ng sequences. Kasi storyboards kasi, sequences niya, ay may, may sequences siya eh. So, ang sequences inahati yan per... Scenes, scenes kayo. Hindi, hindi. Ang, ang scenes kasi is within the sequences. So, ang isang isang story, are bunch of sequences na magkakatabi, di ba? Eh, ang sequences, para malaman mo kung, kung lumilipat ka ng sequence, is yung lugar, yung location. Like if you say, interior, house of elves, di ba? Exterior, house of elves. Ibig sabihin, naglumipat ka na. Kasi sa labas, sa loob. Ah, okay. So Para yung siyang- physical location. Yes, yun na iniiwala yung sequences. So, within that location, you have scenes may mga shots. Tawag ng iba dun eh, shots. For commercials yata, yun ang tawag shots, dun, no? shots. Bibigyan ako ng boss ko ng isang sequence, like dun. At nung gumagawa kami ng Tambelina, oh, ang gawin mo nung nag-meet si Tam, Tambelina sa kayong frog. Yan sa yan lahat doon. Mula nang pumasok sa bahay nila, kinuha siya, tapos umalis. So, so yun ang pinagawa niya sa akin, ginawa ko siya nagtampo na sa akin yung boss ko kasi sabi niya, Kinuha mo yung trabaho niya. hindi, hindi. Ang sabi niya sa akin, yung tinitingnan, papacheck ako siyempre, scraps lang, di ba? Tapos, yung cleaning up na sabi niya, boss, ito yung gawa ko. Bigla na pag sa akin, sabi niya. Bye-bye. Bakit yung mga gawa mo sa akin, hindi ganito kaganda? Pag sa iyo ginagandahan mo, hmm. which is, na, pakiramdam ko, kaya ko nga ginagandahan, para ma- impress siya, matuwa siya. Pero ang nangyari, Kabaligtaran yung nangyari. bad trip siya kasi bakit half half ass lang daw yung gawa ko sa kanya. Tapos pagka So ginawa niya sa akin, binigyan niya ako mas marami para daw mas marami maganda dun sa mm. sa sa mismong show. So, yun ang yun ang una kong ano, gawa sa kanya. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa half na ng episode pinapagawa niya sa akin. Ang isa pa lang 22 minuter, pagka ginawa namin siya, uh, ay five weeks. Five weeks. Ang bigay sa amin nun uh, na, na, ano na na deadline. Na, na deadline. Oh. That's with slugging. Ibig sabihin timed na pero hindi pa nasushoot. So after nun sa amin, yung animatics naman. So lalagyan ng uh, Yung animatics kayo na rin 'yon. No, no, hindi Iba nung panahon na 'yon hindi. Kasi that uses ano kasi uh, uh, mismong makina. Mm. Kasi kung, kung iintindihin ng mismong ano ng ng studio, ang storyboards ay very traditional. Drawings, Papel tapos, talaga, tapos paper. stopwatch, yes, stopwatch. Hindi katulad ngayon. Wala, ano na. Digital na lahat eh. Yes. Pinapasok sa Premiere, Storyboard Pro, ganun. Hanggang sa naging digital na. Digital, ako na lang yun. Yung Ikaw boss ko, oo, natigil kami, traditional pa kami ng boss ko eh, 2016 eh. 2016 traditional, sobrang late na nun ah. Yes, kasi nung panahon na yon hindi ka, hindi pa kami nagdo-drawing sa Cintiq. Nung nasa ABS ako, nag-storyboard na ako doon, pero nag, kasi um, umalis ako sa, sa Tanlils, eh, sa boss ko. Nakita na lang uli kami 2010, pero 20, 2005 to 2010, nag nagsisintik na ako dati, yung nagdo-draw na ako sa mismong monitor. Display, oh. Nung nagbalik kami sa boss ko, papel ulit. Papel uli kami. Tapos hanggang sa hindi na kami nag-boards, character design. Nung nag-boards naman uli kami, dahil hindi nga sanay yung boss ko nasa sa may digital uli, eh, papel uli kami. So, ganun nangyari. Hindi siya smooth yung, may, siguro yung transition. Mm. Pero eventually, nung umalis na ako sa kanya, 2016, nung kinuha uli ako mag-boards, so bakit rin ulo sa akin nung, nung kaibigan ko? Kasi yung nagbibigay sa akin ng trabaho, kasi ayoko talaga mag-digital. Ang gusto ko, mag-draw na lang. paper talaga. Mag-draw, tapos scan. Oo. Tapos kung magdadagdag ako ng mga poses, Photoshop, mm. hindi pa ako marunong storyboard pro eh. So paano ka natutong mag, ano na, mag, napilitang mag-digital na? Sabi sa akin ng kaibigan ko, di ka matuto, tatanggalin kita. Eh, yun ang motivation ko. Eh, <laughs> kailangan ako matuto. Oo. Kasi ayoko naman mawala ng trabaho eh. totoo. Eh, yung trabaho galing ng galing Canada. Mm. Yun, mar- marami kaming pinagdaanan ng eh, may feature, may may ah, TV TV shows. Mm. Ah, ang pinakasikat siguro na TV show na nagawa ko yung ano, ah, yung Hotel Transylvania. I think I I I made mga siguro five, five episodes. Kaya lang, ang, ang reality, is dahil binabato lang sa akin ng kaibigan ko yun. I was never in the credit. Ah, so ano ka parang shadow artist? Yes, yes. Mismo. I'm just there to meet the deadlines. Pero, Pero yung credit sa kanila napupunta? Yeah, oo. So paano yun? Yung bayad sa'yo, buo pa rin? Buo, syempre. Ah. Buo. Kasi kung hindi, di, di na ako gagawa sa kanila. Ah. Kasi may, meron silang sinasabi na ano eh. Alam mo, sabi sa akin, alam mo doon, if, if you were here sa, sa Canada, mas maraming opportunity na mapupunta sa'yo. Hindi ka nadadaan sa akin, sabi niya. Kasi kaibigan ko, meron siyang regular job. Mm. At yung ginagawa namin dalawa oh. is extra niya lang. So, ganun nangyari ayaw mong mag, ano, pumunta sa Canada para magtrabaho doon? May, may mga kakilala kasi akong nagtrabaho sa Toon City na nasa Canada na din. Eh. Oo, kaya lang hindi... Yung iba sa Australia. Oo nga, oo, oo nga. Mar- marami nga raw. Yung ibang kaibigan ko nasa Dubai. Pero more around na sila, mga advertising yan. Eh, hindi ko... Kung siguro kung aalis ako, baka Singapore. Singapore, oh. mas malapit. Oo, eh, marami rin ano dun eh. Studio, Uh, oo, animation. Marami. rin. May mga kaibigan ako, nasa Malaysia rin. Kasi nung panahon ng 2005 hanggang 2010, pinupuntahan ng mga animators namin sa ABS mo. Doon sila pumunta sa ano, Oo, Malaysia. Malaysia. Kasi heavy yung ano, yung suporta ng Government. government sa, sa animation. So nung nagsimula ka sa thumbnail, tapos paano ka nagkagawa ng mga storyboard sa local? Sa ABS-CBN. Yeah, oh. Uh, before ABS-CBN, I went to India. Pumunta ka sa India mismo? Yes, nagturo ako ng ano, turo ako animation sa India. Animation or storyboard? Animation. Tapos, animation I, I, I went there for layout. As a layout director. Oh. Tapos, two years ako nandun. When I was there, i syempre may mga natatapos sa mga shows as oh do you have anything to do yung Disney yung Disney Asia may pinapagawa so yun nagboard ako para sa Disney Asia tapos I, I did mga tatlong kwento 10, 10 shows tapos yun na, yun lang ginawa ko. Mm. Tapos uh, layout na uli. Hindi marunong kang mag, ano, mag Punjabi, Marunong ako mag-hindi. hindi. Oo. Marami silang, ano, marami silang salita katulad natin. May parang si Cebuano. Pero ano yung main language nila? Hindu. Ay, Hindi. Hindi. So alam mo mag-Hindi o hindi mo alam? <laughs> Kur- ano, kurachi. <laughs> kurachi. Ang alam ko, alam na alam ko doon pag gawagaya ng pagkain. Ah, kanikano, tsala. Chalo pala, chalo. Kani-kani. Nakakain ka rin ba ng mga street food sa India? Yung mga Ay, hindi. Makers, makers. Mekis, me- hindi. Bawal sa amin yun eh. Kailangan ano sa mga ang maganda sa kanila sa muro ng pag sa muro ng bilihin, pwede kang ano, pwede kang mag ah, pwede kang mag-restaurant araw-araw. Napakamura. Masasarap din daw ang pagkain. Masarap. Sabi nga ng kaibigan ko sa doon, ano, tunay na pagkain daw pagka sa India ka kumakain. Tunay kasi mura eh. Tapos quality rin yung ingredients nila. Eh. Pero yung kahirapan, yun talaga. So India, after India, mga gano'ng katakatagal doon? Two years. Two years. After that, punta ako Tun City. Mga ilang months sa Tun City. Tapos isang buong team namin sa India, pumunta kami ng ABS. Mayroon layout director, ako yung layout director. Animation director, tapos uh, animator, uh, supervisor. Simula kami sa ABS ng 2005. Nag-aral ka ba ng sa school ng storyboarding? Ano ba yung course mo nung college? Civil. Ano? Civil ano? ako. Civil, Civil engineer. Oh, civil engineering ako sa sa sa PUP, Santa Mesa. Tapos, so hindi ka talaga kasi engineer is not it's not even architecture na nagdo-drawing, engineering. Oh. Mas more on ano yan eh. Math. Ito yan. Pero bakit ka nahilig sa pagdo-drawing ng storyboard? Paano ka doon napunta? Storyboard kasi, mas hindi ko hindi ko masyado ini pang tawag doon. Hindi ko masyado inilalagay yung marunong ako mag-drawing sa storyboard. Mas mas ipinapasok ko siguro yung ano yung, yung hilig ko sa pelikula kaysa yung pagdo-drawing kasi storyboards kasi hindi naman kailangan magaling ka mag-drawing. Kumbaga, oh, plus, plus na, na plus na marunong ka mag-drawing, pero ang tinitinan talaga doon yung flow ng... ng yung storytelling. Dapat, yes, dapat magaling ka mag-storytelling. Tapos, hindi ka maliligaw. Uh, so yung isa sa mga siguro ma-advise mo para sa mga aspiring na mag-storyboard is manood ng maraming pelikula. Yes, good. Hindi. Huwag lang maraming pelikula. Hindi, good movies. Watch good movies. Ang advice sa amin nung ano nung teacher na yung nagturo sa amin sa Ton City noon kasi nag City din ako sa ano. Yung mga classic movies daw. Ah, yes. Lalo na yung, alam mo mas maganda, yung no, to, yung no talkies. Yung, yung ano, silent. Oh. Kasi mas maganda yun kasi yung readable dapat yung mga ano. Yun talaga magandang. Kasi ang ang titingnan mo doon, titingnan mo na bakit. Ba't panoorin mo muna yung maganda, no? Tapos tanong yung sarili mo, ba't hindi ako naliligaw? Ba't magaling siyang, madali siyang antindihin? Kaya lang minsan, pagka masyado ka naging nag-analyze na nasisira yung pag panood mo ng pelikula, di ba? Experience mo sa panonood ng yes, pelikula. Kaya mas maganda, panoorin mo muna nang wala kang iniisip. Siguro mga isang beses, panoorin mo. Saka mo kaya lang minsan, hindi ko ma, ano, lalo, meron kang, ano, uh, controller sa kam- nanonood ka Netflix. Pinopost mo. Ayun, may isang mga ganun eh. Lalo medyo artist ka, so nak- ganda na shot nito ah. Kapag may nakita kang magandang shot, pinopost mo, tapos kinokopya mo yung scene. Mi- oh, minsan may ganun ako. Lalo yung mga- minsan poses. Hmm. Kasi, yung, kung paano sinetap. Kunyari, maganda pala sa ganitong mga eksena, yung gantong, set, yung gantong set, hindi kailangan lagi magkaharap. Maganda rin pala pag nag-uusap, i- isiswing mo yung camera dun sa isang innate object. Yung mga ganun, yung ma- makikita mo kung gaano ka, ka-effective yung pose sa isang dialogue yung hindi kailangan every every shot meron Magalaw. dapat. Ah. Saka hindi kailangan every shot may ibig sabihin. Oo. Pwede ring wala. wala. Wala. Nabanggit mo kanina na nawalan ka ng work nung time na panahon ng strike, yung writer's strike. Yes, yes. yes. So paano ka nag-cope up nun? Ano yung gina- ano yung ginawa mo para para mapunan yung bakanting oras? Uh, ang ginawa ko dati, kasi dumala ng dumalang yung trabaho ko kasi nawala na yung trabaho ko. I think mga 5 months yun na walang, oh, matagal talaga. Kasi syempre, bills, nagpa-pile up yung bills eh. Buti na lang si si uh, commander may trabaho. So, kahit pa paano. Pero, syempre, hindi tayo titigil nun. Kailangan, nasa freelancer. Maghahanap ka, yes. Ang ginawa ko, lahat ng mga uh, dati kong mga naging naging uh, client saka yung uh, present ko na clients, pinag-i-email ko. I even uh, told them na eto ano uh, sinasama ko rin pala yung mga sample drawings ko ng character designs. Ngayon kung pati yung mga client ko sa storyboarding, sinendan ko rin ng character designs ko na na portfolio. Yung mga character designs ko naman ng mga clients, sinendan ko naman ng storyboard portfolio ko So, para alam nila na I'm ready, eh. I'm ready to ah. work. Ang problema mo lang, minsan, pagka yung pumalya ka dati, siyempre may alala nila yon. Pero kung maganda naman yung trabaho mo sa kanila, at maayos naman yung naghiwalay kayo, makakakuha ka. Ang problema, dahil nga totoong may crisis noon, wala halos. Wala talaga. Oo, wala halos. Pero, buti na lang, may character, eh, may caricature tayo noon nakatulong sa akin. On the weekends, meron at least merong work. Hanggang sa naging slowly but surely, dumarating na uli yung mga trabaho. So yun, kailangan lang, uh, wag mawala ng loob, persevere. Tapos always be ready na may hihingi sa iyo ng portfolio. So la- dapat, dapat lagi kang ready, ready kang may portfolio. Yes, yes. Always update your portfolio. Paano naman yung ano, nung pandemic? Nagbago pa yung mas lumakas ba? Kasi balita ko mas lumakas nung pandemic kasi nasa bahay lang yung mga tao. Ito ba yun? Parang lumakas. Yung trabaho. Oh, yes. Oo. Kasi, uh, although ako naman kasi, ever since 2016, uh, ah, work from home na ako eh. Work from home na so, so lagi na lang naman. So, nung nagkaroon ng pandemic, ang naging problem ko na lang is yung misis ko, I have to to ano eh, eh fetch her sa, sa work niya, tapos ay hatid ko rin siya. So, yun na yung problema. Saka marami mga blocks, di ba, yung mga mga, mga roadblocks na dati oh. ng mga ah. police. Ganun. Oh. So yun lang. Tapos uh, sa akin wala talaga kasi ever since work from home naman talaga ako eh. Sa, malakas, oo malakas kasi I mean, lalo na yung misis ko noon, yung di, siya papasok, minsan wala pasok siya. Oh. Dire-diretso lang ang trabaho sa bahay. So freelance. Oh. Saka mas maganda yung ano, kasi lahat naman pati yung local dito na animation eh, labas rin naman yung pinukuha nila eh. So, wala rin naman yung parang, alam mo, makabayan kasi dapat Pilipino, ganyan, ganyan. Nagtrabaho rin mo sa ABS, so I think I've done my part para sa on-on creation. Pero pagka mas maayos kasi ang bayad sa labas eh. Totoo naman. Oo. Kapag dito sa Pilipinas, medyo hindi siya as, yes. hindi siya pantay talaga. Yes. At saka maganda rin, dati kasi, kung di ba yung ang, ang, ang animation dati, pre-production, production, saka post-production. Ang pre-production yung designs and scripts and storyboards. storyboards. Tapos ang production yun yung layout, animation, cleanup IB, coloring. Tapos ang post lahat na yung yung sound, lahat scoring, tapos yung uh, uh, color grading and dati puro lang tayo production. Kumbaga ang tawag nila eh factory. Ah, since 20s, uh, eh, late 15 siguro, 14, tayo mga mismo mga Pilipino, hindi na tayo as known as mga production companies lang. Nagano na sila eh. Pre-production na tayo. Parang lumipat na yata sila sa India kasi yes. mas mura doon. Yes. Oh, eh sabi nila ba kasalanan daw ng ibang Pilipino dahil nagturo doon. Kayo, Pero, kasalanan nyo. <laughs> <laughs> Pero sa akin naman, hindi rin naman kasi parang katulad rin ng pool dito sa atin yan. Pag naglagay ka ng isang isang classroom, may mga magagaling din diyan. Meron merong lalabas diyan. Oh. Pero bottom line is kultura. Mm. Kasi matuturo mo lahat ng mga yung pwede mo ituro na, na educational na mga mga na tirada ng paggagawa. Pero yung kultura, mahirap ituro, ituro yun eh. Yung tamang pag-uugali, yung uh, eh, tayo mas resilient tayo. Eh. Ma maayos ng mga Pilipino eh. Mas naiintindihan. Indians are British eh. Mm, British. Tayo, tayo ay Americans eh. Oo. Eh, ang lahat halos ng mga productions, Americans eh. So, pupunta sa kanila, pagdating na nakuha naman sila, eh, na-try naman sila, babalik din sila sa atin. Oo nga. So, ganun. So, uh, wala akong guilt feeling about that. Ayun, yung question ko naman is, ngayong sumisikat na yung AI, Artificial Intelligence, uh-huh. threatened ba yung trabaho ng mga storyboard artists? Tingin mo? Nalaman ko, boards, oo. Kasi may hint rin. Pero, I mean, taste kasi yan eh. Hmm. Oo, work. May tinatawag silang trabahong workable. Ibig sabihin, papasa. Pero yung plus factor, hindi mo matuturo sa sa AI yun. Eh. Yung, yung human factor, wala yun eh. Pero may mga studio na na ng AI. Totoo. Totoo. Pero maski ako eh, if I were to, ah, to, ito, totoo lang, if if I were to, ano, to, to put up my own company, wala akong masyadong budget. AI. Gagawa, i-AI ko. I-AI ko. Ang, ang, ang laban na lang, gagamitin ko yung AI. Then, kasi I'm an artist also pipiksapin ko yung AI, yung bigay. Di ba, ayusin ko siya. This, this can work. Okay na to. Konting Pero, ayos na lang. oh, ayusin natin ng konti. Pero eventually, bibigay mo yun sa tao. Ang, ang, par, ang mangyayari na lang yan, lesser na lang na, lesser na lang na hands na hahawak ng project. So kung ikaw yung ano, Kahit ako, kahit ako gumagamit ako ng AI ko, halimbawa may nagpa-drawing ng caricature, tapos yung picture malabo, pinapa-enhance ko sa AI, yun yung kinokopya Pinakita nga sa akin, oh, meron pala nag-enhance, no? Kasi hirap na hirap ako talaga noon kapag may binigay na malabong picture, eh ngayon pwede na. I-enhance mo lang. Galing, no? Tapos yung reference, mas clear na, mas madali na siyang i-drawing. Nakakatuwa siya. Nakita ko nga kanina dun sa Twen- ah, estudyante. 50 lang. AI pala yun. Yung Remini. Hindi, hindi rin siya ano eh, hindi siya masama eh. Parang ititreat ko na lang siya as ano, as a tool hmm. na magagamit ko. Pero sadly kasi may gumagamit na na ano eh, kiniklaim na nila na sa kanila yung AI na na-generate kanya. Oo. Na binibenta nila na medyo sad. Pero wala eh, wala na tayong takas sa AI. Oo, y- yun ang ano eh, yun ang reality eh. Kailangan kang sumunod eh. Hindi mo pwede i-blanco yun kasi magmumukha kang, kang doon kawawa ka naman kung hindi mo alam ang capability ng AI, kung oh. isyasyan mo na lang siya. Parang mahuhuli ka eh, no? Oo, oh, Parang nung ka. mga nag-transition from traditional to digital drawing. Diba? Yes. Kapag yung mga hindi nag-aral ng digital, wala na silang Iwan. ginagawa ngayon. Ako sa totoo lang, buti na lang nung, ano, nung nag-transition kami to digital, eh, may bayad. Kasi I it's a paid work mm. na para gumalaw kami at mag-transition to, mat, mat, matuto ng flash from traditional. O di, ba't di mo pa igagrab? Oh, sayang din. Ah. Sayang. O di nangyari, kami yung isa sa mga pioneer na na studios na nag, nag ano nag nag-digital. Dapat tool na lang siguro talaga pa ang isipin ng AI para hindi not as parang yung aagaw ng trabaho. And ang gusto kong itanong ngayon is uh, ah, paano ka naga ah, paano yung approach mo sa pagdodrawing ng storyboard? So halimbawa, meron kang script. Oh, yeah. Oh, doon, gawin mo to ng ano, storyboard, ganyan. So halimbawa, binasa mo na yung script. Tapos anong next step mo doon? Kasi binibigay sa amin script and uh, a voice recording of the whole show. So what I'll Animation do... to, no? Hindi yeah, siya live action. animation siya. Well, you can apply to... Live action. uh, other medias. Pero minsan yung may audio, wala yung live eh. So at least uh, sa animation may may, lo- may audio. Pero we can work with without script lang when once I get the script, I I read it uh, three three to four times just to get the rhythm ng ano. Tapos hindi ako magdo-drawing pa noon. Siguro on the third or fourth, nag naggagawa gawa na ako ng thumbnails in, sa script. So alamin mo muna yung buong kwento. Story. Yeah. Bago What? mo siya isumulat. Yeah, wala, wala akong ilalabas ni character designs na bago for... Kasi sa animation, every show, di ba, siyempre meron kang bible ng mga characters eh yung lineup, yung every every characters may description. Every episode may mga bagong lumalabas, bagong props, bagong characters. Maski yun hindi ko bina, nilalabas. Although bit-bit ko siya, hindi ko nilalabas. On my third, ay, gagawa ko ng mga, on my third and fourth, gagawa ko ng mga thumbnails sa maliliit. Sabihin ko, eto yung close-up. Sa dialogue na to, kasi ang dialogue sa inang bird eh So numbered siya. So lalagay ko sa number na 'yon, ito ito yung ito yung shots, ito yung shot. So shot halos shot list lang nilalagay ko. Shot shot. Tapos ito money shot, money shot. Ang money shot yun yung magandang mga eksena na bababad siya na pampa-impress. Every minute hindi every shot dapat hindi siya yung money shot. Dapat ano, meron kang itatabi. Tapos after ng money shot? After ng money shot ay, uh, di ba, binabasa ko, binabasa ko siya. Ay din sinulat ko na sinulat, no? Tapos sasabi ko, ah, dadagdagan ko dito ng ano, ng, ng, ito, dadagdagan ko ng mga panels to. Kailangan nito extra panels, ganyan, ganyan. Tapos, pagka okay na ako doon, saka ako ngayon lalabas yung mga character lineups ko. Saka ka lamang to drawing? Hindi, nagdo-drawing na ako pero mga mga ano lang, binog-binog lang. Yung character, yung character logs, yung mga designs for yung new characters, ilalabas ko lang yun pagka ah, gusto ko na ma-inspire. Nasa na ba? Pero ano pa yun? Opo, opo. Rough sketch lang yun na sa umpisa tapos papa-approve mo muna saka ka mag-type sketch ganyan kasi digital nga, di ba? So, what I'll do is I scan, scan ko ano man yung mga naano ko, na, na, na rough ko, eh, tapos ilalagay ko dun sa software. Sa, sa, ang ginagamit ko ay Storyboard Pro uh, ng Boom. Yun, so, pagka naipasok ko doon dun, mag-drawing na ako digital, di na ako hahawak ng papel. Pag na-scan ko na, nailagay ko na, kakatiin ko yon lahat na nakalagay dun sa script ko. Lalagay ko na yun dun sa, although bilog-bilog lang siya. Tapos itatighten ko, add shots, ad shots ako, uh, ad panel, uh, mag-add ako ng mga panel na, na poses kung kulang. Tapos, tapos pag nagawa ko na lahat, lalagay ko yung dialogues, animatic sa send ko sa kliyente. Pag naapurbahan, I'll tighten it up more. Yung, basta lang mar- hindi kailangan malinis sa malinis. Basta lang kay- kayang basahin ng, ng, ng mag-animate at ng director, naiintindihan ng director. Kasi yung mag-a-animate na yung mag-ano eh. na Yes. Papaganda. Yun yung next ano, next na system susunod. Uh, ah, misa babalik yun for revisions. Sweldo na. Ang mahirap sa ano animation, no? gagawin mo muna yung work bago ka babayaran. Ah, matagal yun. Hindi katulad sa ano commissions, pwede ka makahingi ng down payment. Yes, oo. Ayun, kaya sa amin ano eh. Kasi I work under uh, a group eh. Ang nangyayari, Pagka dumating yung sweldo naman, PayPal. PayPal siya. Next na question ko na lang is, ano yung ma-advise mo sa mga gustong mag-storyboard? Watch films. Good films. Ah, yung parang kanina, di ba? Watch mga magagandang lumang pelikula, mga silent yes. movies. Yung silent movies, yan, importante yan. Ano silent movie sa maganda? Uh, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, yeah. Tapos, uh, Buster Keaton. Ma- ma- oh, Buster Keaton maganda na maganda na yung ano natin, uh, foundation natin kasi tayo, tayong mga Pilipino eh mga ha, mga Amerikano tayo eh. Hindi tayo hindi tayo British, hindi tayo Chinese. Mada, madali tayong makakapag-adapt and exposed tayo sa ano eh, sa, sa cartoons dati pa eh. Pati Japanese, exposed tayo sa Japanese cartoons. Eh. So marami tayong ano. Marami tayong advantages. Marami tayong mag-adapt. Mabilis tayong mag-adapt. Thank you everyone. Thank you Sir Don. Saan ka pwedeng makita online? Ano yung mga social media mo? IG, uh, Don underscore Candro Lines. Tapos sa uh, Don Tanchado on Facebook. Yun lang. TikTok. Wala, wala. Hindi <laughs> tayo sumasayaw bro. Nala na tayo, nahuli na tayo. Nahuli na tayo. Pero TikTok talaga ngayon eh. Wala na, ano na, iba na eh. Dati Facebook, Twitter, eh, Facebook. Eh, TikTok. Thank you Comics People. Bye-bye. Indie Comics Podcast.